Filmsko vrtoglavo. Oddaja o kulturi filma. Vnovič pozdravljeni ob spremljanju ekskluzivne poletne različice oddaje Filmsko vrtoglavo. V današnji ponudbi lahko ob klasični obilici novic in obvestil najdete zase naslednje vsebine. V ozvočenem bomo predstavili s poletno sproščenostjo navdahnjeno glasbo televizijske serije WITS. V kritičnem bazarju bomo rekli kakšno o predlogu zakona o inštitutu za audiovizualne vsebine, V filmski obdukciji pa bomo secirali južnoafriško mojstrovino Cuci, okiteno tudi z letošnjim Oskarjem za najboljši tujezični film. Kar nekaj vabljive vsebine, ki vas bo zagotovo prepričala, da ostanete v naši družbi. Little boxes on the hillside Little boxes made of ticky tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky tacky and they all look just the same and the people in the houses all went to the university where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives and they're all made out of ticky tacky and they all look just the same and they all play on the golf course and drink their martinis dry and they all have pretty children and the children go to school and the children go to summer camp and then to the university where they are put in boxes and they come out all the same and the boys go into business and marry and raise a family in boxes made of chicky tacky, and they all look just the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky tacky, and they all look just the same. Ozvočeno. Ozvočeno. Ozvočeno. Ker bomo v današnji oddaji govorili tudi o nominacijah za letošnje Emmy nagrade, smo vas v rubriki Ozvočeno ekskluzivno počastili s soundtrackom za eno najposrečenejših televizijskih serij preteklega leta v ZDA. Govorimo o seriji Wits, že omenjeni, ki bi jo pri nas lahko morda prevedli kot trava. Wits je črno-humorna televizijska serija o fiktivnem kalifornijskem predmestju in njegovih prebivalcih, ki so v večini tako ali drugače upleteni v distribucijo ali uporabo marihuane. Prva sezona serije se je leta 2005 v desetih delih zavrtela na televizijski postaji Showtime. Trenutno je serija tik pred premiero svoje druge sezone, ki se bo začela predvajati v mesecu avgustu. V tej sila uspešni seriji scenarista in producenta Jennyja Koana, ki ga med drugim poznamo tudi kot snovalca in sodelavca serij Sex and the City, uh, Gilmore Girls recimo in Will and Grace, naslavne vloge tolmačijo fenomenalna Mary Louise Parker, Elizabeth Perkins, Alexander Gold in Hunter Parrish. V stranskih vlogah pa najdemo tudi zveneča imena kot so Justin Kirk, Tony Pateno in Kevin Nealon. Thank you. Pa še nekaj o vsebini. V mirni in na videz povprečni soseski se nahaja dom, ponovno samo na videz povsem povprečne gospodinje Nancy Botvin, ki nenadoma umre mož, kar jo prisili, da za vzdrževanje standarda svojega doma in za dva odraščajoča otroka poskrbi čisto sama. Pod tem preživetvenim pritiskom se odloči, da bo v predmestju in bližnji okolici delala travo. Ob dveh šoloobveznih otrocih ji prepreke na poti predstavljajo še njena niti ne tako dobra prijateljica Celia Hovc in hedonistično in neodgovorno nastrojeni brat pokojnega moža Andy. Kot je možno razbrati že iz sinopsisa vsebine za glasbeno podlago takšne serije, ne gre pričakovati kakšne zelo resne glasbe. Za špico serije so izbrali fenomenalno in že malo v času upora 60-ih zakopano himno Little Boxes, legendarne starke med popevkarji Malvin Reynolds. Pesem kot nosilka serije na parodičen način opisuje dolgočasno, repetitivno življenje v predmestju, ki se nenehno sklepa okrog nesvobodnih izbir. S tem pesem v veliki meri opisuje samo vzdušje serije, ki domiselno napada klasične družinske in civilizacijske vrednote. Bravo! Slišali ste že Little Boxes Melvin Reynolds, no sledilo pa bo še regi vzdušje komada David Nelia Makaja, uh, Dodlin song legendarne Peg Lee, Mihail Franti in Sparhead nas bodo popeljali v hip-hop vode s komadom Ganja Babe, Sons and Daughters nas bodo navduševali s komadom Blood, Marion Black pa se bo spraševal Who Knows? Za zaključek pa bosta v stilu poskrbela Flogging Molly s komadom If I Ever Leave This World Alive in band Hill of Beans s pesmijo Satan Land Me A Dollar. Kar brez skrbi, tudi če serije ne poznate in je še niste videli, lahko v glasbi popolnoma neomadeževano uživate. Vendar pa vam gotovo ne bo žal, če boste serijo ob morebitni priložnosti vendarle pogledali. Trenutno o kakšnih legalnih možnostih za to sicer še nimamo podatkov, kljub temu vam še vedno ostaja glasba. a star, blah, blah, blah. And click, there goes the phone. I don't wanna know what my horoscope's predicting. Just pour me a drink, cause I need a kick. I don't wanna think, I just wanna sip. David, don't you hear me at all? David, won't you give me a call? Waiting here, not me. Mr. Bush, he says, I'm your president. I have lots to say. Hey, hey, hey. And click goes the remote. There you have my vote. Catching the next boat out of here. Just pour me a drink, cause I need a lie. I don't wanna think, I just wanna die. David, don't you hear me at all? David, don't you hear through the wall? Waiting here, not making a sound it come around. Politični bazar. Allow me to explain my position. V zadnjem času se na področju kinematografije v Sloveniji veliko govori o predlogu zakona o Inštitutu za audiovizualne vsebine – Na javni razpravi, posvečeni tej problematiki v Ljubljanskem Cankarjevem domu, so se tako soočili nekateri pomisleki to vrstni kinematografski ureditvi v Sloveniji. Predstavljamo izvleček razprave, ki je potekala v organizaciji Društva slovenskih filmskih ustvarjalcev, Gospodarskega interesnega združenja slovenskih filmskih producentov in Filmskega sklada Republike Slovenije. Eh, te razprave pa se nista udeležila direktorica filmskega sklada Irena Ostruška, niti direktor filmskega studija Viba Film Matjaš Pavlovec. Organizatori menijo, da javna razprava, ki je omejena na pisanje pripomp po elektronski pošti, kot jo je zamislilo Ministrstvo za kulturo, ni primerna. Ne strinjajo se niti s tem, da so veljavne le pripombe, ki se nanašajo na določene člene zakonskega predloga. V razpravi so našteli tudi nekaj osnovnih pomankljivosti predloga zakona o inštitutu. Predlogu učitajo, da slovensko filmsko srenjo obravnava podcenjevalno in kot nekoga, ki ne pozna lastne zgodovine. Pripričani so tudi, da bo do zdajšnja avtonomija mladim ustanovam s prejetjem zakona odozeta. Predstavnik Slovenije pri skladu Euro Images in profesor na AGRFT-ju Igor Korsič Meni, da je predlog zakona grob in nedodelan, saj ne temelji na poglobljeni študiji. Slovenska filmska produkcija more, mora preseči strankarske interese, postati pa mora evropska, takšna, kot ni še nikoli bila. V nadaljni razpravi je režiser Filip Robert Dorin izrazil sum, da je bil predlog zakona napisan v zelo kratkem času, zato je nedodelan. Poleg tega ga je zmotilo predlagano ime, v katerem ni besede kinematografija. Bolj ustrezno ime bi se mu zdelo javni sklad za kinematografijo in audiovizualno kulturo. Thank you. Franci Slak je v, v imenu Društva Kinoteka opozoril, da razprava, v kateri so dovoljeni le kozmetični popravki terminoloških napak, ni nobena razprava. Razpravljalci so se tudi strinjali, da je časa za pripombe premalo. Društvo Kinoteka bo tako izrabilo vse poti, da ministrstvo prepriča, da so mu aparat, aparatčiki dali na mizo za nič zakon je še dodal slak, ki se ne strinja s podreditvijo slovenske kinoteke programsko-proizvodnemu kombinatu nesojenega inštituta. To bi bila ukinitev ključne muzejske in raziskovalne filmske ustanove v Sloveniji. Še usodnejša pa je dolgoročno ukinitev avtonomije filmskega sklada kot strokovnega telesa, ki filmski program snuje in vodi neodvisno od aktualne kulturne politike. Thank you. Razpravljalce je vznemiril tudi del predlaganega zakona, ki govori o taksi za prikazovanje in distribucijo filmov. Načinov ugotavljanja zavezancev za plačilo takse namreč ne določa, ni pa jasno niti to, kako naj bi se denar pridobljen s taksami vračal nazaj v filmsko panogo. Na vse, na vse te očitke, ki jih nikakor ni bilo malo, sta se delno odzvala Igor Prodnik, direktor direktorata za medije na ministrstvu in strokovna sodelavka na ministrstvu Romana Kandič, ki sta opozorila, da je ministrstvo odprto za vse predloge, ki bi predlog zakona izboljšali. Pojasnila je, da na ministrstvu niso tako striktni in da bo časa za razpravo dovolj. Posamezniki lahko celo napišejo svojo različico zakona. Predlagani zakon naj bi po napovedih Ministrstva za kulturo začel veljati 1. januarja 2007. Why don't you join the group? It's better than being a party poop. Obligado, pizzicato, guy Lombardo. It's the craziest when you noodle with a doodle and song. Two, three, four. Like it so much, I'll doodle some more. a real boy. Ja, sedaj še ni na vrsti film Čvek, kot ste lahko malo prej slišali, ampak bo sledilo nadaljevanje kritičnega bazarja. In, in sicer prebrali bomo izjavo Društva Kinoteka o predlogu zakona o Inštitutu za audiovizualne vsebine Republike Slovenije. Kritični bazar. Allow me to explain my position. v društvu Kinoteka so izjavili. Razprava, ki dopušča zgolj kozmetične popravke terminoloških napak, ni nobena razprava. Kdor dovoljuje le premikanje vejc, skuša skriti, da ne seka le posameznih dreves, temveč hoče pokositi cel gost. In prav zato gre v predlogu zakona za pravi filmski vetronom. Toda za poskus diskreditacije 15-letnega razvoja samostojne slovenske produktivne in reproduktivne kinematografije je vendarle premalo paberkovati po internetu, na suho obljubljati več denarja in posmehljivo mahati zakonom kot skrajnim zagotovilom svobode. Thank you. Kritična masa svobodomiselnih, razgledanih, filmu predanih in življensko zainteresiranih ustvarjalcev in ustvarjavk je danes v Sloveniji dovolj široka, da društvo Kinoteka ne želi dajati potuhe dirigirani razpravi s postavljanjem vejc in premikanjem odstavkov, temveč v skladu z duhom časa in nujo dobe raje odpira drugačno razpravo. Nadalje so zapisali, člani in članice bomo vsak posebej in vsak po svoje izrabili vse pravne, legalne in legitimne poti, da predlagatelju zakona dokažemo, da nima pojma in da se tako krhko tkivo družbe, kot je njena kinematografija, ne rešuje z dekreti in kombinati, temveč s resnično široko javno razpravo in kompleksno ekonomsko-kulturno kombinatoriko. Storili bomo vse, da ministrstvo prepričamo, da so mu aparatčiki dali na mizo za nič zakon. Storili bomo vse, da vlado prepričamo, da mu ministrstvo podtika za nič in nestrokoven zakon. Storili bomo vse, da državni zbor prepričamo, da mu vlada predlaga za nič zakon nestrokoven in škodljiv zakon in storili bomo vse, da javnost prepričamo, da si slovenski film zasluži vse kaj drugega kot tako za nič nestrokoven, škodljiv in želiv zakon. In na katerih temeljih bo gradil naš prihodni boj? Proti čemu se bomo točno borili? Prvič. Podreditev slovenske kinoteke programsko-proizvodnemu kombinatu Nesojenega inštituta pomeni ukinitev ključne muzejske in raziskovalne filmske ustanove v Sloveniji, njeno neautonomnost do sprotne politike ter neobjektivnost do aktualne produkcije. Pomeni podrejanje kulturnih vsebin aktualni kulturni politiki. Drugič. Odsotnost kakršnih koli projekcij finančnih posledic, predvsem glede načrtovane uvedbe taks, omogoča votla špekuliranja z dodatnimi sredstvi za filmsko in audiovizualno dejavnost. Posledično pa dela za povsem neoprijemljive tudi ustanovitvene načrte samega inštituta. Pomeni podrejanje kulturnih vsebin aktualni finančni politiki. Tretjič, zasmehovanje nacionalnega programa za kulturo, ki ga je 27. februarja 2004 kot posebno resolucijo brez glasu proti sprejel državni zbor, pomeni svoje vrsten državni udar proti nacionalnemu konsenzu glede prihodnjega razvoja kinematografije. Pomeni preprosto podrejanje kulturnih vsebin aktualni politiki. Četrtič, Dolgoročno najusodnejša pa je zagotovo ukinitev avtonomije filmskega sklada kot strokovnega telesa, ki neodvisno od aktualne kulturne politike snuje in vodi filmski program. Ta poteza žal pomeni odpoved samostojnemu slovenskemu filmu. Thank you. v zadnjem odstavku so še zapisali, proti vsem tem oblikam grobe politične neumnosti, ki raje nespametno predpisuje, namesto da bi modro prisluhnila, najostreje protestiramo. Za sodoben slovenski film in modern svetovni kino si bomo prizadevali on stran diktirane razprave, drugače in drugje. Se vidimo! 47 days, purple haze, the poison that it tastes to never change. Turn up the woofer so I can feel the beat vibrate. My belly like a bomb in harmony, summer heat. My back is sticking to me to the seat. Bare feet, tank top, and shorts is all you need. But summer breeze, I'm feeling kinda fine. I'm rolling with my shorty all the time. Wine and grind, lovely, shake your behind. Cinnamon skin be bringing sin to my mind. But whether or not the weather's hot or the weather's cold, I'm wrapping like a blanket with my whole soul so that she can feel me like Coca Cola. I'm the whoa, whoa, sweet thing, my girl, lollipop. She going mad crops. She rolling herbs every day at about four o'clock. Tick tock Strike the hammer while the iron's hot. Over. What you got cooking in the pot? Say, Mary, Mary, quite contrary. How does your garden grow? Hydroponic, ultra supersonic. Or does it grow naturally slow? Ganja babe, my sweet ganja babe. I love the way you love me and the way you're misbehaving. Ganja babe my sweet ganja babe. Come wake my body, I did take my mind away, y'all. Everybody get down and do the boogaloo, just like the cover of I Want You gonna do when the rent comes due? Round up the posse and call up the crew. Five bucks at the door, and you bring your own booze. Call your neighbors, cause they can come too. Be sure and bring your records, cause I only got a few. So bye bye, black sheep. Have you any wool? Yes, sir, yes, sir. A nickel bag full. Some for my partner, some for my crew. Some for my ganja baby, she needs two are just like me. They long to be high. Ganja babe, my sweet ganja babe. I love the way you love me and the way you're misbehaving. Ganja babe, my sweet ganja babe. Come wake my body, I take my mind away. Oh, ganja babe, my sweet ganja babe. I love the way you love me and the way you misbehave moving. Ganja babe, my sweet ganja babe. Come wake my body, I did take my mind away. Oh. Some for my partner, some for my crew. Some for my ganja baby, she needs two. For just like me, they long to be high. Ganja babe my sweet ganja babe. I love the way you love me and the way you misbehave. Ganja babe, my sweet ganja babe. Come wake my body, I did take my mind away. Oh, ganja babe, my sweet ganja babe. I love the way you love me and the way you're misbehaving. Ganja babe, my sweet ganja babe. Come wake my body, I did take my mind away. Oh, take my mind away. Oh, take my mind away. Pitch Back. Kristalni globus za najboljši film na letošnjem filmskem festivalu v Karlovih varih je pripadel filmu Sherry Baby režiserke Lauri Collier, Na slovesnosti, s katero se je sklenila 41. izvedba tega filmskega festivala, so podelili tudi Kristalni globus za najboljšo režijo. Ta pa je šel v roke norveškemu režiserju slavnega prijimka Joachimu Trierju za film Reprise. Ameriški film Sherry Baby pripoveduje zgodbo o Sherry Swanson, nekdani zasvojenki z drogami, ki želi, potem ko so izpustili iz zapora, zaživeti drugačno življenje. Se lahko pohvali tudi z nagrado za najboljšo igralko. Tomu je svojo vlogo priborila Maggie Gyllenhaal, najboljši igralec pa je postal Andrzej Hudjak, ki je prepričal svojim nastopom v filmu Several People, Little Time. V sekciji dokumentarnih filmov je slavil avstrijski režiser Andreas Horvat za svoj izdelek Views of a Retired Night Porter, ki je najbolj prepričal v kategoriji filmov, krajših od 30 minut. Avstrijski film Life in Loops Tima Novotnija in mehiški film In the Pit Juana Carlosa Rulfapa pa sta si razdelila nagrado v kategoriji filmov daljših od 30 minut. Nagrado sekcije Vzhod-Zahod je prijela režiserka Milena Andonova za bolgarsko-nemško koprodukcijo Monkeys in Winter. Thank you. V Los Angelesu so razkrili naslove na nizank in nadaljevank, ki se bodo 27. augusta v auditoriju Šrin že 58-tič potegovali za Emje, nagrado za najboljše dosežke na televiziji. Večer bo vodil komik Conan O'Brien. In kdo vse je noviniran za Emije? Najprej je to vohunski thriller 24 s Kieferjem Sunderlandom, Sutherlandom, se upravičujem, v glavni vlogi. Ta je dobil kar 12 nominacij, med, med njimi tudi tisto najbolj želeno za najboljšo dramo. Uspeh nadaljevanke, katera glavna značilnost je, da se zgodba odvija v realnem času, je pričakovan. Odgovorni pri televizijski mreži Fox so zaradi uspeha preteklih petih sezon serije pred kratkim razglasili, da bodo 24 prelili tudi v filmsko obliko. Thank you. Humoristična nanizanka Will and Grace, ki se počasi poslavlja od svoje zveste publike, je žirijo prepričala v kategoriji komedije. Televi televizijski par notranje oblikovalke njenega gejevskega prijatelja si je prislužil deset nominacij, tudi tisto za najboljšo komedijo. Čeprav so lani razočarane gospodinje na podelitvi Emija veljale za zmagovalke, se je njihov čar v zadnjem letu očitno izgubil. Nadaljevanka ni dobila nominacij v pomembnejših kategorijah. Podobno velja tudi za lani izredno uspešni psihološki thriller Lost ali Skrivnostni otok, kot so ga poimenovali pri nas. Seznam uspešnejših izbrancev v morju nominacij televizijskega univerzuma dopolnjuje ta še nadaljevanka Grace Anatomy z enajstimi nominacijami in miniserija Into the West, ki ima v skupnem seštevku največ nominacij. Možnosti ima namreč kar za 16 emijev. Naša današnja glasbena izbranka Wits pa se recimo lahko pohvali s petimi nominacijami. kategoriji najboljše drame bodo tisti z naslovom 24 dihali za ovratnik še Sopranovi, Zahodno krilo in še ena izjemna Foxova nadaljevanka House. V sekciji komedije pa nekateri stavijo tudi na ameriško različico britanske klasike The Office. O končnih izidih izbora bomo kot vedno poročali tudi v naši oddaji. Thank you. Ameriški režiser David Lynch bo na letošnjem filmskem festivalu v Benetkah nagrajen z Zlatim levom za življensko delo. Lynch se je kot režiser podpisal pod kultne filme Modri žamet, Divji v srcu, Človek slon ter uspešno televizijsko nadaljevanko Twin Peaks. Ob tej priložnosti bo premierno prikazan tudi njegov novi film Inland Empire z Jeremyjem Ironsom in Lauro Dern v glavnih vlogah. Letošnji Beneški filmski festival bo potekal med 30. augustom in 9. septembrom, žiriji pa bo predsedovala slavna francoska igralka Catherine Deneuve. Britanska filmska akademija BAFTA bo jeseni počastila eno največjih hollywoodskih legend Clinta Eastwooda. Podelili mu bodo namreč nagrado, ki so jo poimenovali po Stanleyju Kubricku in jo podeljujejo za filmsko odličnost. Eastwood je igralsko kariero začel v 50-ih letih prejšnjega stoletja, na to pa je postal tudi režiser. Pod njegovo taktirko je nastalo več kot 25 filmov. Kar dvakrat je hkrati prejel Oscarja za najboljšega režiserja in najboljši film. Za, filmčko, za film Punčka za milijon dolarjev leta 2004 ter neoproščeno leta 1992. Clint se kot producent in režiser zadnje čase ukvarja s filmom Flex of Our Fathers, Flex of Our Fathers ki bo nared do letošnje jeseni. Na spletni strani makingthemovie.info lahko najdete blog o procesu ustvarjanja neodvisnega filma od scenarija do platna. Za naš okus je gor malo preveč hollywoodskih novičk, vendar pa lahko nadbudni filmari zase najdete tudi precej koristnih linkov. guys like me in the same fear and frame. We're running heights, see the signs, called to no one. Taste wet the same tongue, swelling up inside. We can speak and recite what's yours is mine. kombinacija češnja, čokolada ali vanilja, izbira je vaša. Poletni dolg čas, lahko v totem mestu preganjate tudi v ohlajenih kinematografih ob pogledu na bolj vredne od večinoma nevrednih filmov v ponudbi Koloseja. Med zares vredne pozornosti lahko uvrstimo le Cage'ov Lord of War, Časne omembe pa sta lahko vredna samo še The Matador, novi film Pirsa Brosmana in pogojno še novi Superman Returns, tokrat v režiji Briana Singerja. A veliko bolj kot omenjeno poležavanje v zaprtih kinodvoranah ali pred domačimi TV sprejemniki vam priporočamo, da izkoristite poletje in se podate nekam v naravo ali na kakšen filmski festival. Korist in priložnost bosta tako gotovo bolje izkoriščeni. Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. living, you know. Another day, another day, just another day. I wanna live to share the love that only she can give. And if she don't come home, I pray the Lord will help me carry. Kronika filma. Ponosen južnoafriški film. vdiranje v avtomobile in stanovanja, ropanje trgovin, spopadi z drugimi tolpami, streljanje, mimo grede še osvajanje prsatih lepotic, ki ljubijo barabe in seveda ob vsem tem bežanje pred roko pravice v podobi belepavtih, odločnih in brezkompromisnih policajev. Dinamična montaža, urbana glasba, zgodba polna hitrih preobratov, ob koncu moralna pridiga in ponavadi še spreobrnjenje glavnega protagonista torej pogosto videna verzija ameriškega uličnega žanra. Cuci sicer ni ameriški film, saj je nastal v koprodukciji Južne Afrike in Velike Britanije, odvija pa se v predmestju Johannesburga. Anan kljub temu zelo spominja. Nosi namreč vse ameriške značilnosti tega žanra, sključno z odločnim, brezkompromisnim in belopoltim policajem. Ima tudi značilno ameriško moralno dimenzijo in spreobrnjenje. Zdaj že verjetno lažje razumemo, zakaj je v konkurenci italijanskega, palestinskega, francoskega in nemškega kandidata prejel tudi Oscarja za najboljši tujezični film, kar je ogromen uspeh za mladega režiserja Gavina Huda in južnoafriško kinematografijo nasploh. Nang noi Kriminalec ali po južnoafriško Cuci je moralno popolnoma razvrednoten 19-letnik, ki je, kot zvemo v enem izmed flashbackov, v otroštvu živel z bolno materjo, kateri se zaradi nalezljive bolezni nikoli ni smel niti približati, ter s krvoločnim očetom povrhu še pijancem. V ogromnem Johannesburgu se sedaj bori za preživetje, kakor ve in zna, in pri tem ne izbira sredstev. In čeprav film ponuja kar nekaj istočnic, me je najbolj pritegnila tista, skozi katero je Cuci predstavljen kot deček, ki v življenju nikoli ni začutil tiste nežnosti, ki ti jo lahko da samo mati. Kot je še v nezavednem, a zelo zavestnem življenjskem obdobju objame in ti da vedeti, da si varen, ljubljen. Kdor je preskočil to materinsko lekcijo, ne zmore razumeti pristne ljubezni in je zato niti ne more vračati, še sporoča Cucil fait, ja je fais, pas ici salut, seigneur te la. V zgodnji mladosti tako zelo pogrešen občutek topline, zato cuci občuti povsem slučajno ob pogledu na doječe dekle, ki živi v njegovi bližini. Takrat ga po vsem telesu prvič oblije tista toplina. In čeprav ne zmore kazati čustev, kaj šele jo kati, v tistem prizoru cucija prvič tudi začutimo. Žal, eden zelo redkih intenzivnih momentov v filmu je odločilen za razplet zgodbe. Zgodbe, ki žal več čas deluje nekako na ključno, kot bi želela opozarjati, da gre le za film. Ob tem se mi na misel, da je Cuci, ob tem mi pride na misel, da je Cuci še eden v vrsti filmov, ki knjižno predlogo povzema brez doslednega upoštevanja filmske specifike. Ja, Zato me ne malo čudi, da Cuci poleg nekaterih mednarodnih nagrad dobiva tudi dobre novinarske kritike, skoraj brez izjeme. Verjetno je te kritike bolj kot mene prepričalo vzdušje filma, s katerim režiser razbija ameriškost. Filmska toplina, ne samo zaradi barv in afriške vročine, pa, pa, pač pa tudi zaradi južnoafriške kulture, se odraža v glasbi in temperamentu igralcev. In kljub temu, da ogromno ljudi v Južni Afriki živi človeka, pa tudi psa, povsem nedostojno življenje, Cuci ostaja prijazen do svojega naroda do vseh moralno zelo porečnih filmskih likov goji visoko spoštovanje in jih ne sodi. Njihovih okrutnih dejanj niti ne dramatizira preveč, pač pa jih uporabi zgolj za zapis krutega afriškega vsakdana. Ne glede na vse, Cuci je vsekakor film, na katerega je lahko vsak južnoafričan močno ponosen. Spisal sem René, bral ta isti René. Before you ever leave this world alive. Well, thank you for the things you did in my life. If I ever leave this world alive, I'll come back down and sit beside your feet tonight. domači film Očvek začenjamo z zanimivo domačo novičko. V petek do povdne, bilo je okoli 9. ure do povdne, so v operativno-komunikacijskem centru policijske oprave Ljubljana dobili obvestilo, da so se na bencinski servis na litijski cesti v Ljubljani z osebnim avtomobilom pripeljali trije moški, ki so oboreženi z avtomatskim orožjem. Na kraj dogodka je bilo takoj napotenih več policistov. Ti so ugotovili, da so trije moški in sicer 30-letnik Stuja, 31-letnik iz Litije in 19-letnik iz Šentjurja pri celju v lastni režiji snemali film. Policisti so jim zasegli plinsko plastično orožje, zoper njih pa bodo podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče v Ljubljani. O nastalih stroških policije bodo kršitelji prejeli stroškovnik. Policisti so ob dogodku opozorili, da je trojica s tem dejanjem vzbudila nemalo strahu pri bližnjih stanovalcih in izvala nepotrebno delovanje policistov, saj bi morali o to vrstnem snemanju obvestiti policijo in upravno enoto. Sam ob tej novički dodajam, ja, tudi tako nas državno represivni organi kaznujejo pri neodvisnem filmskem ustvarjanju. Lanskoletni filmski festival ob stoletnici prvih slovenskih filmskih zapisov v kraju, kjer so ti tudi nastali, dobiva svoje drugo nadaljevanje. Od 7. do 12. augusta se bo namreč v Ljutomeru odvil drugi Grossmanov festival filma in vina. Njegov namen je postati osrednja prleška prireditev s posebnim ozirom na regionalne prednosti in posebnosti. Področjo filmskega programa pa edina filmska manifestacija pri nas v celoti posvečena nekomercialnim žanrskim filmom svetovne produkcije. V fokusu bodo torej še naprej kultni, fantastični, nenavadni in ekstremni filmi, ki na tak ali drugačen način predstavljajo presežke od svojih matičnih žanrskih obrazcev. Organizatorji navajajo, da je njihov namen tako vsaj delno povrniti nevarnost in drznost v filme, ki svojo mlačnostjo, politično korektnostjo in željo po vsesplošnem ugajanju izgubljajo svoj nekdani ugled, vpliv ter gledljivost, seveda s tem tudi gledanost. Med njimi bodo podelili tudi glavno festivalsko nagrado in sicer hudega mačka za najboljši in najnevarnejši film. Obetajo si tudi, da jih bodo v večino filmskih projekcij pospravili kar njihovi avtorji. Thank you. Celotno filmsko dogajanje bo skozi festivalske dni nadgrajeval bogat spremljevalni program, ki bo obsegal vinsko razstavo in sicer tekmovalnega značaja, saj bodo iskali tudi najboljša vina po oceni mednarodne strokovne žirije ter povabljenih gostov. Na posebnem prizorišču v neposrednji bližini centra bo organizirano šotorišče, kjer bodo čez dan potekale glasbene in gledališke prireditve, po polnoči pa projekcije filmov, ki jih čez dan res ne bi smeli gledati. Zaključek festivala bo v soboto na vsesplošnem rajanju na Prleškem sejmu, kjer bodo tudi slavnostno podelili vse hude mačke festivala. Thank you In kje so to poletje slovenske filmske ladje? Celovečerni film režiserja Damjana Kozoleta Delo osvobaja nadaljuje svojo uspešno festivalsko pot. To poletje bodo film zavrteli na festivalu na Paliču, ki bo potekal med 15. in 21. julijem. Na to bo gost Motovunskega festivala, ki bo med 24. in 28. julijem, v tem času med 14. in 27. julijem pa bo film na ogleče na jubilejnem 60. filmskem festivalu v Edinburgu. Film bo jeseni predstavljen tudi na televizijskem festivalu Prix Italia. Film Delo Osvobaja, ki ga je Kozole leta 2005 izvorno posnel za televizijo, je po svetovni premjeri v Ameriškem filmskem inštitutu v Washingtonu in evropski premjeri na Mednarodnem filmskem festivalu v Lokarnu prepotoval že kar 20 svetovnih filmskih festivalov in prireditev. Na teh festivalih je igralec Peter Musevski doslej prejel že dve nagradi za najboljšo moško vlogo in sicer na Mednarodnem filmskem festivalu v Sarajevo in na festivalu slovenskega filma v Portorožu. Nagrado za najboljšo žensko vlogo je na festivalu slovenskega filma v Portorožu prejela tudi Nataša Barbara Gračner. Kot že omenjeno, vas za sam zaključek današnje oddaje lahko povabimo na dva filmska festivala, ki v teh dneh potekata v naši soseščini. Od 15. do 22. julija v Puli poteka že 53. filmski festival domačega, se pravi hrvaškega in tujega filma, med katerimi bo mogoče videti tudi Cvitkovičev od groba do groba. Še prav posebej pa vabljeni na zdaj že kultni filmski festival v hrvaškem Motovunu, ki bo potekal od ponedeljka 24. do petka 28. julija in kamor se odpravljamo delovno počitnikovati tudi mi. Tako, odajo smo za vas sestavili filmski aktivisti Radia Marš. Upamo, da ste uživali, če ne pa, da ste se imeli vsaj fajn. Naslišanje drug teden ob istem času, na istem kraju in jasno na isti frekvenci. Satan, Satan, lend me a dollar. Satan, Satan, lend me a dollar now. Satan, Satan, lend me a dollar. Satan, Satan, lend me a dollar now. Satan, Satan, lend me a dollar. Satan, Satan, lend me a dollar now. Satan, Satan, lend me a dollar. Satan, Satan, lend me a dollar now. I have no money to pay my rent. All my money has been spent. Pray to God again, Lord. say the world's gone to hell, and that would be just as well. Satan, lend me a dollar. Satan, Satan, lend me a dollar now. Satan, Satan, lend me a dollar. the the That's all, folks.